Василь Васильович викликав лікаря, сходив у гастроном та купив чаю, булку, ковбаси, цукру, а також сам не знав навіщо, супів і каш у пакетах. Зігрів на електроплитці чаю, вода закипала довго, нарізав ковбаси. Вловивши в очах старого пекучий страдницький вогник, наплював на все, ще раз пішов у гастроном і купив пляшку горілки. Склянку з горілкою спочатку підігрів у воді. Коли підносив Ільку Оверковичу горілку, нестерпно почервонів. Адже на скаргу завгоспа таки вичитував гардеробникові. Старий принизливо дякував та коли випив горілку, заспокоївся і з'їв трохи ковбаси і попив чаю. І аж тоді вони розбалакалися. І коли Тищенко запитав, чи правда, що Ілько Веркович був у партизанах, той відповів так, але недовго, бо попали вони в пастку і погинув майже увесь загін. А він у тому загоні їздив правофланговим. Майже всю імперіалістичну війну прослужив у кавалерії, ще й заспівувачем, і найчастіше заводив своєї улюбленої Їхали козаки. Вони співали їй того разу. В селі був храм, на вулицях дівчат, як маку. Він так для них заливався так виводив для них, аж потім не одразу стямився, коли із дзвіниці вдарив кулемет і гримнув залп із затину, а шоша застрочив десь з даху хати. Заверещали дівчата, кинулися в розтіч, затанцював під ним кінь, а потім звалився на всі чотири і підім'яв його під себе і лежав він, поки не скінчився бій. Усі думали, що він мертвий. Ілько прикинувся мертвим. А вночі якийсь дядько знімав з коня сідло і витягнув його. Нога була прострелена, і відтоді він накульгує. Але ледве-ледве, бо і в цю війну його були призвали до армії і півтора року він возив на передову хліб та снаряди. Його дружина померла в евакуації, а син загинув на війні. Все життя вмістилося в одну куцу розповіді. Але скільки там було подій, болів, туги, того вже не взнає ніхто. І Василь Васильович сидів, низько похиливши голову, і сумно додумував недоказане. Тищенко відвідував Ілька Оверковича ще тричі. Але той уже не підвівся зі свого металевого ліжка. Василь Васильович збирався влаштувати гардеробнику в інституті вечір шани, а довелося влаштовувати похорон. Грошей профком відпустив мало, і вінки Василь Васильович замовив на власні кошти аж десять вінків з живих квітів. Їх несли інститутські дівчата, серед них та Керпатенька з стрункими ногами. Дівчата були трохи ображені, що довелося мерзнути на морозі, хто зна чого. Говорили про пальта з норковими комірами, які входили в моду, про новорічний вечір, про хлопців. Що ж до небіжчика, то його не згадали жодного разу. Вони забудуть про нього одразу ж по приїзді з кладовища. І Тищенко з жахом подумав, що теж міг забути, коли б не ота пісня якби не уявив його на сірому в яблуках коні, на чолі колони, з червоним бантом на грудях.